oldu bu yanımda. Ondan sonra kimseye ben güvenemiyorum. Kara Müftü derdi ki buralarda o da kudretten sürmeli bulamadı. Uuu kudretten sürmeli bulamadım. Kimi bahsetsem diyor, senin hadisinin diyor, ah sakal diyor. Müftüyle inatlaştılar, müftüyü aldı elinden oraya oturdu. Ben de kudretten sürmeliyim. İnsanlar biz Vapurdan giderken onu havadan götürdün. E, nur, ne o? Nuri Has. Götürdü diyor. Ben de kudretten sürüyorum zannettim. Çam gitmiş diyor. Yüzüne eline bulaştırdı diyor. Vallahi haset olur senden. Koca kocaman elli yüz sene bağırmış gören. Bağırmış gören bir ulema bu. Haset girer mi yani bizden bile? Kim kurtuldum derse bandağını kaldırsın. Yani Alnının çatından öpeyim kim hasetlikten ben kurtuldum derse onun için belli olmaz. Belli olmaz. Efendim sende yok. Ben bilemiyorum. Buraya da bir kadir tarifi açılır da o da hak tarif olur da onun başına benden çok yığılırlar sadece kesebilir miyim kesemez miyim? O zaman sunayacaksın. Onun için öyle tecrübesiz bir şey olmaz. Hazırlıkta çok durduk, dün daha çok durdum. Demek ki bu şeytanın sıfatıymış. Allah Habibin hürmetine cümlemizi kurtar. Yalnız mutabineyle, amil ile olmaz, ileklerini kullanacağız. Yani ilek kullanacağız. Onun için herhangi İstanbul'a gönderdim ne kadar ihvanım var, hepsini toz başa vahşi bir Ne kadar Ankara'ya gitti, Ankara'da orada Rıza Çöllü'ye teslim olur sorun oradan. Şu rıkkıyla amel edeyim de hasetliğim kalmasın. Diller bitedi, ihvanını kopar da bahçenin direk Şimdi büyük adamlar geliyor. Elhamdülillah memleketimizi hoş gördün. Hacı Hasan Efendi güzel idare etmişsin. İki senedir duymam. Ben vardım mı Uran'ın halifesini ona en büyük derecede gösterdim. Başka millet savunmaz da onda. Yüzünü ondan astılar. O direkten yan alıyorlar çünkü. Yani Allah cümlemizi hasetten korusun. Bu direkten sürmelim ulamalım uy. Hoca Allah kabrini uğrar. Bir gün dedi ki efendim Mustafa. Efendim Mustafa Hacı Mustafa Efendi diyeyim de şimdi ismi böyle e, şey mübarek alırsa keyiflenmezse. Hacı Mustafa Efendi dedi ki efendim efendimizi soralım dedi. İsmail Efendi mi, Hacı Eyüp Efendi, Kral İsmail Efendi sormağını eder. Bunun lafını alkış sormaz. Bir laf da ona verirse katlanırız bize, o bilemiyor, biz biliyor kudretten sürmeli olduğunu dedim. Sorun bakalım hocayı, bir imtihandan geçirelim. Gel. Hacı hoca, hacı hoca, nere ulan eve dedi. Adanalı Hacı Sami Efendi nasıl dedi. Sürmesi ona nasıl? Onun sürmesine kurban olayım dedi. E, kudretten sürmeli öyle olur dedi. Ulan dedi fasil adamlar beni yoksa sürmeyi bilmez mi zannediyoruz dedi. Ben kudretten sürmeli hep elini öptük kalktık. Ya dedi hocam biliyor sürmeyi de. Ya hocam biliyor. Allah Hele Can Efendimiz dedi. Hadis'te sen bir ziyaret ettiniz mi? Yerken isnadınız mı diyor. Onun o dışındaki işe bakmam dedi. Allah elinde çıkmak bu Allah. Elim dolmuş sırtla anada. Dışarıdaki kalabalık ulaklarını efendim görmüş ki çok büyük. İnşallah Allah şefaatini nasip etsin. İç kalbinde zerre kadar bir şey tutmaz. Tutmaz. Dediler ki ben görürken hocam Öyle olmazsa iki tarafına hadise davul girelim de öyle gir memlekete. Şöyle olsun diyor. Sizden de teşvik olur, şöhretli olsun falan. Yıkılıklar da yıkılıklar diyorlar. Öyleyse iki tarafına hadise davul bakalım beraber. Mescid çalalım gidelim diyorlar. O kadirler. Hacı Vahhab'ler. Az kapılar dedi böyle dedi. Hoca ağladı, kırıldı, ilk bakış başına insan kalmadı dedim. Evveli küstü, hocanın birini tutmadılar. İkisi de pişman olmuş. Hemen dediler, arkasından hemen el hoca böyle. Bazıları <laughs> kucakladı. Yerine kadar kara yağın içinde. Hocayı bir olmaz ettik. Allah ver kadını uğraşsın. Demek efendim şeytanın suratı, insan e, suratı insan ahlakı. Ahlakı şeytan olan diye nekir, hile, haset, izlan insanı dalalete verirler. Hmm. E, Osmaniyeli gelip de dalalete verirler. Mevlüt okunmaz. Peygamber hürmetine değinmez deyip dalalet bu işte. Daha eseri var. Evrenin içinde. Allah öyle bir gezetti onu. Yani öyle bir gezetti hiçbirinin sürümü bilememiş böyle. Telif oldu her tarafı. Bak o sıcağında ne muhalif olan abananların o müftüleri, hüseyinlikleri ne? Hep telif oldu. Hep telif oldu. Sürünü, sürünü, yanlarını, sürünü, sürünü öldüler, kestiler. Allah büyüklere, şeriatımıza, Kur'an'ımıza karıştırmasın. İzlal diye buna diyor. Masiyete teşvik, günaha teşvik sıfatlarıyla sıfatlanan işte insanı şeytanı bunlar. Bunlar yok arasında. Hasretliğe de çalışıyor. İnsanın ruhanı var efendim bize. Hem sureti hem de sireti insan olup o alan belli olur. Yeti Bak yok, burası da insan, niyeti de insan. Yine develiler veriyor. Ömer'in oturduğu evin karşısındaki, Kadir tarifindeki o evvelki oturumda onun oğlu Yesige. Bizi ziyarete gelmiş, bunda yani içmiştim, vaazını dinlemiş. Ben onun içini, nesini insan gibi görüyorum. Allah gördüğüm gibi olsun inşallah. Gördüğüm gibi olsun. Çok Toplar. Hele Mehmet Öztürk. Hacı Mehmet Öztürk. O Hacı Mehmet Öztürk'ü bütün insan marufu kerse gibi görüyor. Daha ne ulemayı zahir, ne ulemayı batın, ne hafız, ne hoca, ne mümin, ne münafık uzaya uzaktan şu gelirsen tabi bir sıkıntı duymaz. Herkese hürmetli, onlar art bilmi. Hazretler Mescid Efendimiz onu gövdüne aldı, evini oradan aldırdı. Sohbeti onun evindeydi. Taksızı taksızı gibi, malı malı gibi, canı canı gibi. Nasıl Peygamberimiz Ebu Bekir Sıddık'la öyle hep hal oldu. O öteki dış Allah'ı ne kadar çalışan olsa bambaşka bir insan. Allah kurban olduğum Allah bizim ahlakımızı da öğretsin inşallah. Yani hem sureti hem de sireti insanı da gösterdim size. Numunesini olup ahlakı Adem ahlakı olup ahlakı Adem ahlakı Peygamberimizin ahlakı işte o Adem ahlak olur. Tevazu. İhsan. Tevazu uzatta o kadar galip ki ben bilmem artık. Evet, o Memne, e, mü, e, Abdullah İlhan diller bir e, müftü yardımcısı var. Görebiliriz mi? Yahyalı Abdullah. Onun cebine bir para sokmuş ki, e, zah sokmuş gizli bir yerde açacaksın, bir bile diyecek olursan bir daha senin bizim buradaki ihsanı kesmiştim demek. Yani siyahsın, mağbu alırsan. Doğruyu geldi bana dedi, ben de size diyeceğim, istiyorsan buyur. Bu ihsan da böyle olacak. Sehavet, ikvanımıza bir gösterebiliyor mu ya tabi çok böyle inşallah. Benim bu gördüğüm muavenet gibi, kardeşlerine muavenet gibi güzel ahlakla muttasıttır. İnsanın ruhani budur. Yani keyfimizde olduğu için iyi oldu böyle. Hele son kısmını böyle burayı ince ince dinleyelim inşallah. Bu ahlak böyle bildiğimiz bir ders. Ama insan-ı Rahman'ı var bize surası insan ama ahlakı Rahmani Allah ahlakından olan. Hamzatullah ile okur ya, pek olmadı hutbada. Çünkü avamın kafasına sığmaz. Hadis-i Allah, ben sizin gözleriniz olur. Ben sizin kulaklarınız olur. Ben sizin ağızlarınız olurum ben sizin elleriniz olurum, hatta ayaklarınız olurum. Bunu izah edemez. Ben sizi sevdim mi, gözleriniz benim kudretimle bakar. Kulaklarınız benim kudretimle dinler. Ağzınız benim kudretimle söyler. Elleriniz benim kudretimle tutar. Ayaklarınız huzuğu daimle benim kudretimle yürür diyecek. İzahı bu. Hatta diyor ayağınız olun diyor Allah size diyor. Bir şey olmaz diyor. Yani yıkat okunan okutlar. Büyüğünden de ondan sonra orada okumalı. Sığmamış sizin forantalarınıza diyor. Böyle şimdi şey hiç daha sığmalı. Ulan hadise kutsu var ama izahlı. Onun için surati insan olur ama insanın ahlakı Rahman ahlakı olur. Allah ahlakı. Görüyor musun ya? muttası bulandır ki hadi zikrette tehallakû bi ahlâkillâh. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Ve ondan istendiği veriyor. Allah'ın birinci ahlakı hangisi efendim? En başta gelen, en başta gelen ahlakı sehavet. Sehavet. Sekavetli bir adam Allah'ın aklakıyla ahlaklanmış olur. Onun bir yana hey, tazır, şu hakka gider uyanlar. Ben onları şimdi diyemem tabi. Yani Allahu Azim insanın ahlakıyla mütehallik olmak insanın kemaline işarettir. O insani kamillerdir. İnsanlardır bunlar. Öyle ki merhamet bunların. İçi dolu merhamet. Hiç kimseye intizar etmemiş daha. Etmezler. İtlaka dua ederler. Biz yanmasın Yanım cayır cayır yanıyor. Allah'a izah ettiriyorum. Allah varsın sen şu alışma al ya. Daha oraya varsan diyeceğim var varamıyorum ya. Kendimi ölçüyorum kitaplara. Varmıyoruz olmam değerli. Hani ben uranın davasını ne yapayım şimdi bakayım da. Merhamet dolu olacak. Fetri kusur insanın kusurlarının üstünü örtecek Allah Teala koyup. Yarın mahşere varınca çok günahın vardı. Defterini alıyor. Bütün sevapları bazısıyla en korktuğu günahlar. Sevaplarını, o günahlarını innel hasenat bir seviyat sevaba tehkil etmiş kadar zamana kadar sigara içtiniz? 20 sene. Tevbe-i mahtukula tövbe olsun. Birini bütün içtiğin sigaranın günahı sevaba çektiğini onu görüyor. Subhanallah yardımcısı. Allah onu sevaba tepkil edince Ya Rabbi diyor büyük günahlarım da vardı. Onu da sevaba tepkil et. Sağın üstünde tepk ettim onu. İstiyorsun, Allah'ım ya Rabbi bizi de Ramazan hürmetine bak diyemeyecek şu baştan tut şöyle suyla bak bize kadar en büyük günahkarımız benim için. Diyemem ki günah denilmez ki din. Onun için Allah sizlerin hürmetine, Ramazan'ın hürmetine, peygamberlerin hürmetine, kutlu cihanların hürmetine, mümin müminat hürmetine set tarif Allah. Set mağfiret etsin inşallah. Merhamet, setre kusur, husn muamele. Bütün insana güzel muamele yapmak. <laughs> Evladım, o kasaptan demir aramış. Şöyle hareket ederseniz sahneye eder filan. Bu Allah'ın aklardır. Muameleyle mahlukata hmm. muamele edenler de Rahman'ı sıfatıyla Allah'ın Rahman olan Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış olur. Sözümü burada tamam ediyorum. Yalnız maruf Kerhi Hazretleri maruf Kerhi Hazretleri kıptasıyla olalım. Ahlakı o kadar güzel ki efendim. Dört kavim saydım. Hem Yahudi var, hem Nasrani, hem Mecid, hem Müslüman. Karışık memlekette oturur. Ahlakının güzelliğinden herkes kendinden zannedermiş. Yani onlara da bir kafa ne tutmaz. Öyle bir hale gelmiş ki, yani derecesi bunu yaptırıyor, öyle bir hali var. Çocuklarına demiş, benim ölümüm yakın. Olundu bana esas verme yanında. Lakin benim cenazemde hırıltı yaparlar, gürültü yaparlar. Bunların gürültülerine neye bakma. Yani e, bu insanlar Yahudi bizdendir, Nasrani bizdendir, Mecusi bizdendir, Müslüman bizdendir. Babam cenazesine hangi kabre kendi götürürse kendi götürürse o kabrin sahibinden. Di. Ben kendimi kendim götürebilirim. Salacımı kimse tutmasın. bırakın. Demiş. Böyle keramet yani. Mahvur keramet. Ondan sonra vefat edişin hakikaten birikmişler. Müslümanlar bir cenaze namazı kılmış. Ötekilerde dinlerince bir ayin yapıyorlar. Herkes çabanın içinde her dört kabirde kazılmış. Yani kimisi maşat kazmış, kimisi herkes şeyini yapmış. Müslümanlardan Müslüman bir hırıltı çıkmış ortaya. Çocukları durun, babam böyle böyle yapacağınızı bildi, vasiyet etti. Beni yerimde bırakın, hangi kabre gidersem ondanım ben dedi. Üstünde sayısı masum kuş gölge yapmış, ısıcağmış böyle. Üstünü bastırmış, gölge, şemsiye gibi o mıntıka bütün gölge olmuş. İnan bir adamı idam ettiler. Biraz sonra idam ettiler, üç gün sonra. Onun cenazesinin üstündeki kuşun sayısını bilemiyorlar. Cibil'den. Bilemiyorlar. Yakında da bilemiyorlar. Son idam olan zat. Ondan sonra gazete bir kat yazdı, o gazeteyi toplattılar. Senin kerameti şey meydana çıkacak diye. O zatın marufları böyle kuşlardan kanatlarını gelmiş. Böyle böyle dedi, babamı hangi kabre götürürsem ben kendimi ondanım dedi. Bırakın veren dört kavimin sevdiği bir zatın keramet dolu bunun içinde. Götürsün, melekler tarafından Allah'a alem kaldırılmışız böyle sarağacı kaldırılmış. Hiçbir şey görünmüyor tabi muallakta duruyor gibi. Uç taraftan gitmiş. Müslüman mezarlığının oraya konunca oradaki Yahudiler, Nasranlar, Mecusiler e, 800 diyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü kelimesiyle cümlemize husnu hatimeler tevfik et. Salli ve sellim ve barik ala eşrafi nuri cemil. الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين رضا لله تعالى الفاتحة Tanısımız gelmiş, Başarıya'da hastası çıkmış, acele gireceğim demiş. Siz de böyle buyurursunuz. بلبل نوى فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حريم بزم قرب أو أوأتنا محمد مصطفى صلوات کعبه كرم و عارفان خطیب مجلس پیدوسیان قبل قبول عاشقان Ahmed-i Müştebara salavat.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 Badede dualar edelim. Ola ki Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri şu mübarek günlerde ettiğimiz dualarımızı dergah izzetinde ahseni kabul ile makbul eyleye. Evvela bu fakirin lisanına hattu halal hata ve zelaldan hıfzı himaye eyleye. Cümlemize cümlemize dinleyip belleyip mucebi muhtazasınca ameller tevfik eyleye. Kâlen nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Men nesiyes salâte aleyye ahta tariqal cennet. Sadaka Resulullah ve netega Habibullah. Menavi hadisi şeriflerinden naklen Kenzül İrfan'ın 146. sayfasında. Bana salatı selam vermeyi unudan kimse. Yani unuttuğumuz şeyle orucu bile yiyoruz da oruç bozulmuyor hocam. Unutan kimse Ahba tarikal cennet cennetin yolunu şaşırır cehenneme gider. Kim içinizden kim salavat-ı şerifeyi unutursa Allah Kur'an-ı Kerim'inde innesine ev ahtana buyuruyor. Unuttuğunuzu, hata ettiğinizi affettim diyor da neden salavat-ı şerifeyi unutunca cennetin yolunu şaşırıyor? unutma değil bu da Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin şerefini, meziyetini, nimetini unutmuş da hep salavat-ı şerife getirme hatırından bile geçmeyen kimse. Yani onu bir vazife edinmemiş hiç değil mi? Akşam sabah ona salavat-ı şerife olsun getirseydi kendisinin için büyük necat olacaktı kurtuluş olacağı bu kurtulmayı istemiyor. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam başka hadisi şeriflerinde okuyumuz okuyup geçtiğimiz yerlerde söylediğimiz yerlerde bir salavat-ı şerife okuyana Allah on rahmet eder. On salavat-ı şerife getirene yüz rahmet eder. Yüz salavat-ı şerife getirenin anındaki yazı bu kimse münafık değil. Bu kimse cehennemlik değil. Bu kimse cehennemden berat etmiş, şehitlerle beraber oturdurum onu diyor. Onun için salavat-ı şerifeden çok konuşuyoruz. Gel çoktan söylerip de unuttuğum bir şey daha hatırıma geliyor, onu da diyeyim. Hicaz'a giden Huccacı Kiram'dan babası da yanında hacca geliyorlar. Mekke-i Mükerreme'ye çok yakın varmışlar. Birisi Mekke'de o yedi tavaf ettiği zaman Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellim kardeşim ne salavat okuyorsun? Burada yedi şavtun yedi ayrı duası var onu okusan ne? Ben ne buldumsa salavat-ı şerifeden buldum lan diyor. Bırak beni yakam Ne oldun ne buldun dedi. Babamla hacca gelirdik biz deli. Yolda çadırda babam hasta oldu. Başını bekleyiyorum, pambıkla su veriyorsun ağzına. Hiçbir şey anlamıyor, kumalara düştü. Vefat etti. Ağladım, ağladım. Baktım ki yüzü, siması bozuldu. Hayvan suratına döndü yüzü. Günahları sebebiyle yüzü hayvan suratına dönünce Ya Rabbi yarın bunu arkadaşlarımın içine babam böyle hayvan oldu daha diyemediğim hayvandan ismi camiye gelmeyen hayvanların suratına döndü ben ne diyeyim nasıl çıkarırım bunu diye ağlarken ha döşüne kapandım öyle uyumuşum orada yorgunluğuna kapıdan bir nur diye içeriye çadırın kapısından başından aşağıya Bismillahirrahmanirrahim deyip sığadı babam yumra kayboluverdi. Tuttum Allah aşkına, Muhammed aşkına siz kimsiniz? Ben iki cihan güneşi Muhammed Mustafa'yım sallallahu aleyhi ve sellem. Baban, şu bulunan baban, ölen baban çok günahları var da namaz kılmayanların suratı o böcü suratına dönerdi. Bazı namazları geçmişti. Lakin bana yüz defa salavat-ı şerife okumayınca yatmazdı. Her günde siz salavat-ı şerifede dudağını kendi duyacak kadar salavat-ı şerife okursa onun radyo gibi iş temininden melekler var. Ağzından aldınlar Muhammed Aleyhisselam'ın yanına varıyor. Ya Muhammed filan ümmetin şu salavatı getirdi şu kadar diye peygamberimize tebliğ ediyor. Melek geldi dedi ki bugün dedi o senin adam öldü künde yüz salavat-ı şerife hedaya gönderen yüzü de nesk oldu ya Muhammed. O beni dünyada unutmaz da ben onu ölünce unutur muyum dedi. Dedim, geldim de babayın yüzünü müminler suratına dönderdim dedi. Peygamberimiz çıkıp gelince uyandıydı, babası nura tarif olmuş. Kitaptan mı gördün hoca? Biz her şeye inanmıyor şimdi. Mecmu'ul Edet kitabında gör. Dediğin zaman gösterebilirim. Onun için salavat-ı şerifeye de bu şekilde devam edelim. Allah unudanlardan etmesin. Demek ki bir kimse salavat-ı şerifeyi kafar koyar unudursa cennetin yolunu unudur şaşırır. Cennete gireceğim derken cehenneme girer. O böyle bitti. Şimdi ayeti celileyi dün yarım koymuştum. Oradan size devam edeceğim inşallah. Açılın bir aşkla. Altyazı kelimesiyle cümlemize husnu hatimeler tevfik et ya Rabbi. Bugün dine üzeyemeyeceğim, çoğaldamayacağım, ancak tıkır tıkır okuyacağım. Nimet çok elimde. Allah'ın verdiği nimet çok, keyfe daha çok girsin. Acık heyecanlı olacağına söz çok duyulsun, daha iyi olacak herhalde. Allah'ımız ne buyuruyor? Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Hakka mümin olanlar. Allah has müminleri seçiyor burada. Hakka mümin olan, öyle taklit ne müminden değil. Mutmainneye girmiş kalbi has müminler. Anlıyoruz hocam. Kendini kendin darp. Onlardan mısın? Bir hakkın müminler şol kimselerdir ki Allahu Teala zikrolunduk da kalpleri titrer. Mevla zikredince kalbin titrer. Ben de olmuyor. Hakka mümin değil. Yani kusura bakmayacaksın. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim Allah anıldın mı kalp yerinden oynar diyor. Yani sol memenin altı sanövderi şeklinde olan kalp, e, yani kan pumpası vazifesini gören o da o değil, o et parçası. Sana üzeri şeklinde. Onun üzerinde Süveyda-i Derun noktası var. Allah'ı bilen bir nokta var. Ona kimseler vakıf olamaz. Kalbin her çeşidini okudurlar da onu ancak tasavvuf okunur ve gösterir kendine. Üz bebeği göz bebeği şeklinde o muhit sesler, o mevlud-i şerifler, o kasideler, o bağızın en tesirli zamanda göze yaş getiren maniple oraya geldin mi hemen göze yaş gelir. O Süveyda-i Derun bize niye gelmiyor? Üstünü zikrullahla açmamışız. Zikrullah ul kulüp yok bizde hırs var, tamam var, fukul var, adavat var, hem var, buğz var, riya var, süm'a var, tembellik var, üstü kisbelenmiş. Bunları yırtacaksın Allah aşkına. Bunun doktoruna gideceksin. Doktorunu bulacaksın. Doktorunu bulacaksın. Reçetesini alacaksın. Kullanacaksın. Nasıl kalbin açılacak o zaman göreceksin. Ya Rabbi benim çok günahım var. İman nasip olur mu ola? kabirde suala cevap verebilir miyim ola? Kabirden suratım başka suratta mı kakar ola? İnsan başka suratta kakar ya? Kabirden on türlü kalkar insan kimi maymun sıfatında el aman. O dükkenden dükkene, evden evve, partiden partiye laf götürenler maymun suratında Allah'ın huzurunda. Maymun. İşlerinde hile yapan hutba yapan alışında verişinde bilki sıfatında Allah'ın huzuru. Şeriat şöyle diyor, inanmıyorum ve kabul etmiyorum diyenler gerçek surat. İnat olduğu merkep surat. Küsüp de hiç barışamayan deve suratı. Dünyaya çalışı çalışı ahireti unut da doymayanlar karınca suratında. Allah'ın huzuruna kalkarken karınca suratında. Her biri bir surat her Ben oralarda yorman Allah aşkına. Böyle çünkü söz bitiremem. Korkuyorum. Tamam. Edraftan da müşterimiz çok gelmiştir. Allah razı olsun. Allah tesirini halketsin. Onun için kalp ruhlarında mahatatullah tecelli eder. Daha ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhû zâdetüm imâne ve kendilerine Hak Teâlâ'nın ayetleri okunur, tefsir olundu mu zaman iman